Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 5, 1955 Itinatag ni Pope Pius XII ang Diocese ng Dumaguete. Kasabay nito, itinalaga rin ng Santo Papa si Most Reverend Epifanio Sorban bilang unang obispo ng diocese. Binubuo ang Diocese ng Dumaguete ng mga lalawigan ng Negros Oriental, Siquijor at apat na munisipalidad ng Negros Occidental. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.